Milaka jente biarnoko oluen zien atzogo izan, erran behar da olueko urgentziak jean diela. Astelehen huntan zeratu behar zien olueko urgentziak, azkenian setemelat artino, bena azkenian delibeo hoi hurruntuik izan da, eta maiatzaen hamekan hots egun arrazabaltu behar die. Sibotar hanitz hunkik izan dia deribe hortaz, jakitez hanitzek han lan egiten diela, ala han juiten diela, eitzen dielaik, ala, trenputxartzen jenian, ondoioz, salduan zien atzo goizan. Nien gazteni eta batiat eta osagari, osagari eta arenkioa sumait. Hori magi gue no, hori eh, hoititak gue, <laughs> hoititak gue nubarderan. Gue problematika handianak eta horren hartakoz, bai, benazena izanik eta hoi eta Eh, generalduk eta egeta gubizalako kartialetan eta nuen behita ez jente handik eta eh, ez ditak interesatzen ez hanitz eta ez bete gu eta nuen behita jente handi horientako eta ez ziren investizioan manteik egin egin eta hola eta bale Mare badik eta urtze eta urtze hola politika hola idela, baina bon, uh, ez badugu deus erraiten eta betuk etzina julen duken, eta hola duken. Ba, egin eh, ikusten, hafen eh, uh, entzündek uh, urgentzak nahi tia zeratu, mem uh, ara zabaltzen bati e, uh, bihara doetzi, nahi atxilu toki uh, ospitale txipi horro zerate, bon. Guetako bezala, gue herrik ikusten diaigu hurungiela, bat diaigu hoita hamar kilometra, eta behar bat, asun paue, berri guen bat eta erde pipa darin erandien eh, bezala, eh, urgenza badelaik eh, ez dutuk jentik ahal helzen paue. Bon, hori ninketzide? Elu bezala eta herita bai, bezala? Elu eta go... O, o, eitzen alugetuk beste engila horrein oralkarri duketuk, orsteat berdin linket izan. Langileien parte bat, sibotara da ebai, hogei bat langilekilan, egun ostakua salahatu die, eta geua ez die hobekie ikusten, langile hoietaik bata zuten dugu. Ebe manifestatzen diagu inkiet begia, uh, eh, urjantzak zerratu gehi die, hor badiagu guan bedezi zunbait eh, zabarik igonen duk eh, ahamaiatzen geho inkiet. Eta egun oztako lanin, suposatzen dit ez dela Ez bate, betzik arra gutzak, uh, behar diagugin, gue europoen egunetan, eta bo, ez dukaiza, eh, eta urgentzat zegatzen dutzak, mena inke gutza beste servitze uh, entako ebai, uh, jenter entako ebai, uh, duzuen, izigarri enkiet gutzak, eh, eta Sibiru entako, eta eh, Le de Dazp, Barretuz, eh, voilà, nuat junen gia. Eta untsa ordin, bon, egun bat duzu jente hanitz importantzu zun hori Bai, izigarri importantzian, jente hanitz atzo mesajo egorten zien, mena razabaltzen duzi e behar giagin, bai behar zian ginegun, eta behar zian jenter eta inkiet gela hor. Aztelehenia antzeratu eta ordin, egun zabaltu dia orueko urgentziak eta aramaiatzeia latartino zabalik egonen zela segurtatuik izan da ARS osagarri agentziaen ganik, ondotik hatik ez da elkibide argik bedezigoen mentsai bu egiteko.